E, u narodnom pitanju stoji salam alaikum, da li je ženi muslimanki dozvoljeno da radi? Da nam uvaženi Hafiz odgovori precizno, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi najljepšom nagradom. Ovo pitanje nije znači postavljeno detaljno, uopšteno je generalno gledano da li je dozvoljeno muslimanki da radi, može li se tako odgovoriti? Na uopšteno, znači, eh, ako neće doći u pitanje znači, kršenje šarijetskih propisa, znači žena nema zabranu, znači u temelju, ali osnovne podjela poslova, znači eh, da, neke, da neki poslovi su posebno vezani za ženu, da je Allah subhanatala posebno odlikao ženu po nekim pitanjima, odnosno na čovjeka i obratno, znači o tome treba biti računa, ali žena ako neće nakršiti propise šarijeta, ajeta iako neće doći u pitanje znači da ruši određena pravila koja šerijet poznaje po pitanju rada znači žena u iznimnim slučajevima može da radi poslove koji znači ne su kao tako